novo u programskoj šemi Radija Naba, ciklus emisija El Iman, četvrtkom u terminu od 20 sati i 30 minuta. Upoznajmo svoje vjerovanje kroz prizmu Kur'ana časnog i sunneta. Ciklus emisija El Iman. فنحورنا بدمائنا تتخضب نبرات شعري سطرت لمداد حبري والقلم نبرات شعري سطرت لمداد حبري والقلم نبرات شعري سطرت لمداد حبري والقلم هيا قصائد سائلي قلب النوى ليس الشبم هيا قصائد سائلي قلب النوى ليس الشبن أو ما رأيتم درة عين المها فيها علم أو ما رأيتم درة عين المها فيها علم كم عاشق في دربها يهوى الصبابة والألم كم عاشق في دربها يهوى الصبابة والألم فتخالهم أسدا إذا صرخت بهم خطب الألم فتخالهم أسدا إذا صرخت بهم خطب ألم عجبا لهم من أجلها تركوا المفارش والنعم عجبا لهم من أجلها تركوا والمفارش والنعم تلك العقيدة مقصدي هلا وعيتم من أرم يا سائلي عن مصعب سيجيب عن سؤل علم يا سائلي عن مصعب سيجيب عن سؤل علم ترك الغنى ولنفسه أغنى من البحر الخضم ترك الغنى ولنفسه أغنى من البحر الخضم من أجل عشق عقيدة وبنصف ثوب قد ختم من أجل عشق عقيدة وبنصف ثوب قد ختم أو ما رأيتم خالدا ذلت لصارمه العجم أو طارقا يا سائلي عن سعد حطام الصنم أو طارقا يا سائلي عن سعد حطام الصنم قل لي بربك يا أخي ممن قريش تنتقم قل لي بربك ربك يا أخي ممن قريش تنتقم هذه سمية مزقت وبحربة الباغي الأذم هذه سمية مزقات وبحربة الباغي الأذم هزأت بفرعون الذي قد حار واستعصيتني ما أعجب العشق الذي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 barakatuhu, dragi poštovani slušalci i slušateljke. Vi ste i dalje na frekvenciji 103,2 FM stereo na frekvenciji radija NABA. بعشقهم ساد الأمم عاشقوا العقيدة أرخصوا روحا ونفسا لم تضم I kao što ste čuli već proteklih dana, mi vam od večeras e, ćemo predstaviti novi ciklus emisija pod naslovom El Iman. الظلم I večeras ovog 28. Muharrema 1423. hidžatske, odnosno 11. aprila 2002. godine, u prvoj emisiji u ciklusu El Iman. Naši Naša uzvišna vjera din i islam se temelji na akidetu, na islamskom vjerovanju. I bilo koja stvar koja počiva i nema temelja, ona se ruši i ona pada. Koliko poznajemo svoje islamsko vjerovanje kroz prismu Kur'ana časnog i sunneta Rasula sallallahu alaihi ve sellem imat ćemo priliku da vidimo, da shvatimo i da upoznamo kroz ova naša druženja. Naravno, usto sve i da naučimo puno, puno toga što nudi naša vjera uzvišena din islam. A kao sredstvo do toga cilja su potrebne u principu najmanje dvije stvari. To je ne, nešto što se zove knjiga i neko ko se zove učen čovjek. knjiga koja nam je poslužila kao inspiracija i polazište i osnova za ovaj naš ciklus je knjiga Tevhida i radost pravovjernih. Učen čovjek je bošnjak, studirao na Islamskom univerzitetu u Medini i uspješno okončao svoje studije. Sa nama je u studiju profesor Samir Avdić. A malo sada i o karakteru emisije. Cilj nam je da u, svakom, u svakoj našoj emisiji izložimo temu izložimo suštinu koja je bitna za, znači, za to veći da se izloži. Nakon toga ostavljamo dovoljno prostora, obzirom da je ovo kontakt emisija, da ide direktno u program, da i vi uzmijete učešće da postavite eventualna pitanja ako ima nekakvih nejasnoća ili ako ima nekakvih interesantnih stvari da se znači još više okoristimo. I svakako će biti i pitanja posle toga i s naše strane, a pri, e, pripremili smo i prigodne nagrade za oni koji budu uspješni u odgovoru na postavljena pitanja. A, I naravno, večeras ćemo u prvoj emisiji progovoriti o ibadetu. Napomena je još jedna, danas možete kontaktirati putem telefona 736-630 i 736-631. Naravno, pozivni broj za one koji zovu izvan Zemljičko dobojskog kantona je 032. Naravno, večeras pitanja koja ćemo postaviti u kontekstu uh, E, zadnjeg dijela emisije svakako će biti vezana za večerašnje izlaganje našeg uvaženog profesora. A sada izrazi dobrodošlici našim i vašim gostu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum assalamu rahmatullahi wa barakatuh. Ehlen vesehlen i dobro nam došli u program Radija Naba. Obzirom da smo vremenski ograničeni i da je, e, da je svaka minuta dragocjena, profesore, predlažim da počnemo sa izlaganjem na večerašnju temu.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 Pisac knjige o Teuhidu otpočeo je svoje pisanje sa riječima Bismillahirrahmanirrahim s imenom Allaha milostivog samilosnog. To je zato što je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao Kullu emrin ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع Svako dijelo koje ne bude otpočeno, otpočeto sa Bismillahirrahmanirrahim, to dijelo je manjkavo. Iako određeni broj muhaditha kaže za ovaj hadith Allahog poslanika sallallahu alaihi wa sallam koga bilježi Ibn Hibban, Jebu Dawud i Ahmed, da je slab, može se reći da je dozvoljeno slijediti ovaj hadith Allahog poslanika sallallahu alaihi wa sallam da se odpočinje svako djelo sa bismilom. Zato što je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam odpočinjao određeni broj dijela sa bismilom kao što je odpočinjao pisati pisma vladarima, kako je to došao hadith u Sahih al-Bukhari od Ibn Abbasa radijallahu ta'ala anhuma, koga je prenio od Abu Sufjana radijallahu ta'ala anhu, da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam odpočeo svoje pismo upućeno Heraklu, vizantijskom kralju, sa riječima Bismillahirrahmanirrahim. A što se tiče sami Bismille, islamski učenjaci se složili da je Bismillah ajet i dio sure An-Naml. A što se tiče ostalih sura, ono što je ispravno kod islamskih učenjaka jeste da sama bismillah nije dio ni jedne druge sure, nego je ona poseban ajet koji je spušten da bi se razgraničilo kraj, odnosno početak sure. Tako kaže Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhuma da je Allah, da mi nismo znali, ashabi, da nismo znali gdje je kraj, a gdje je početak sure, sve dok nije uzvišeni Allah spustio Allahom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam ovaj ajet Bismillahirrahmanirrahim. A što se tiče značenja sami Bismillahi, treba da znamo da ovdje kažu islamski učenjaci sa imenom da ovaj prijedlog ba označava da postoji ovdje jedan zamišljen glagol koji upućuje na ono na što mi želimo da radimo. Pa tako ako čovjek hoće da se abdesti, reći će bismillah, što znači u podsvijesti treba da ima, abdestit ću se u ime Allaha, s imenom Allaha. Ili kada krene da klanja, reći će bismillah, to jest želim klanjati sa imenom Allaha. I ovaj harf, slovo ba, označava pomoć. I tako se zove u arapskom jeziku slovo kojim se traži pomoć od Allaha. To jest da se traži od Allaha Đalešanu pomoć prilikom rađenja nekoga dijela. Što se tiče riječi Allah, ono je ime uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala kao i mnoga druga imena uzvišenog Allaha Đalešanu gdje je osnova njegova, kako kaže Ibn Đerir al-Tabri, rahimahullah, u svome tefsiru, da je osnova riječi Allah, el-Ilah, Što znači da je on biće, Allah, gospodar nebesa, biće koje zaslužuje da biva obožavano. A što se tiče riječi Ar-Rahman, to je također ime uzvišenog Allaha, subhanahu wa ta'ala, koje u sebi sadrži svojstvo milosti, što znači da je Allah milostiv, ali ima općenito značenje da je milostiv i prema vjernicima i prema nevjernicima. Tako i nevjernici uživaju u milosti Allaha na taj način što uživaju njegove blagodati, griju se na njegovome suncu, jedu njegovu hranu, ali Ar-Rahim isto tako da je milostiv ima suženo značenje što znači da se milost Allaha subhanu wa ta'ala odnosi samo na vjernike na sudnjem danu. ففي قلبي الأسى يغني وفي أهدابي الحراق سيان عندي ليلنا ونهارنا فالموج في بحريهما صفاق سهر يؤرقني ففي قلبي الأسى يغلي وفي أهدابي الحراق سيان عندي ليلنا ونهارنا فالموج في بحر Zamislite, draga braćo i sestre, čovjeka koji ide od Sarajeva magistralnim putem za Zenicu i juri 120 km na čas i zaustivi ga policija i pita odakle si krenuo? On kaže, ne znam. Kuda ideš? Kaže, ne znam. A znaš li zašto smo te zaustavili? Kaže, isto tako, ne znam. Šta reći za ovog čovjeka? Ili da je lud, ili da je pijen. Tako isto, imate ljudi koji hodaju 60 godina po ovoj planeti, ako ih budeš upitao, znaš li odakle si došao, reći će da ne zna. Znaš li zašto si ovdje na ovom svijetu, reći će da ne zna. Ako ga upitaš, znaš li gdje ćeš posle smrti, reći će da ne zna. To su oni koji uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala opisao lahum kulubun la yafqahune biha. Oni srca imaju, ali sa njima ne razmišljaju وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا I oni imaju oči, ali ne vide njima. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا I oni uši imaju, ali njima ne čuju. أُولَٰئِكَ كَلْعَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُ Oni su kao životinje, oni su kao stoka i još gori od stoke. Zato je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala protjeravajući Adama alaihi salam obećao čovječanstvu, obećao Adamu alaihi salam i njegovim potomcima na zemlji فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون Doista će vam od mene dolaziti uputa, pa ko bude slijedio moju uputu, on neće strahovati za ono što će se desiti sutra, niti će tugovati za ono što ga je prošlo. Tako je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala ispunio svoje obećanje i slao je poslanike. A zašto su dolazili poslanici? Zašto je čovečanstvo bilo potrebno poslanicima i dolaskom, dolasku njihovom? Pogledajte, draga braćo i sestre, čovjek je došao ovdje na Dunjaluk, nikoga nije pitao u kojoj državi će se roditi, nikoga nije pitao kakvu boju kože će nositi, nikoga nije pitao ni ko će mu biti otac niti mati, nikoga nije pitao će li biti bogat ili siromašan, da li će biti visok toliko ili nizak, da li će biti zdrav ili bolestan, da li će biti ovakav ili onakav. Sve najvažnije stvari u čovjekovom životu, ako pogledamo, vidjet ćemo da su se desile bez njegovog, bez njegove volje, niti upliva, niti upliva s njegove strane. Tako onaj koji je silom doveden ovdje na ovaj dunjaluk, a vidimo da smo silom dovedeni, jer niko nas nije pitao kada ćemo se roditi. Zašto nismo rođeni prije stotinu godina, ili za stotinu godina kasnije, nego baš u ovom vremenu. Niko nas nije pitao. Znači onaj koji je silom doveden ovdje na ovaj dunjaluk, ne zna i ne može naći odgovor zašto je došao ovdje i odakle je došao i kuda treba da ide. Zato što je on prisiljen da biva i da živi na ovom dunjaluku. Zato onaj koga je doveo ovdje, obećao je Ademu alihi selam i njegovim potomcima da će slati poslanike koji će mu odgovoriti na ova pitanja – koji će mu znati naći rješenje i odgovore na ono što ga muči. Zato je su dolazili poslanici koji su pozivali jednoj zajedničkoj stvari, a to je ibadet Allahu subhanahu wa ta'ala, koji su došli da objasne ljudima cilj njihovog bivanja ovdje na Dunjaluku. I to je ono što kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره Mi smo poslali Nuh alaihi selam pa je rekao svome narodu, O moj narode, obožavajte Allaha, činite mu ibadet. Vi nemate drugog istinskog božanstva koje zaslužuje da biva obožavano mimo njega. I ove riječi su bile riječi svih poslanika. I ako pogledate kroz Kur'an, vidjet ćete iste riječi kod Šuajba, vidjet ćete kod Huda, Saliha i mnogih drugih poslanika. I to je ono s je došao Allahu poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Kako se to navodi u hadithu koga bilježi imam i Buharija i Muslim, umirtu an uqatila nase hatta ješhedu an la ilaha ila Allah, wa anna Muhammeda Rasulullah. Naređeno mi je, kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, da se borim sve dok ne budu ljudi posvjedočili u la ilaha ila Allah, Muhammedu Rasulullah. Sve dok ne budu posvjedočili da ibadet, njihovo obožavanje, njihovo obredoslovlje, njihov namaz i njihov post – i njihova sežda i njihov ruku i sve ostalo što pod, spada pod ibadetom mora biti isključivo radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Zbog ove stvari, zbog la ilaha illallah, zbog ibadeta samo Allahu, gospodaru nebesa i zemlje, gospodaru dženneta i džahannama, gospodaru uzvišenog arša, uzvišeni Allah je slao knjige, zbog la ilaha illallah, poslao je poslanike. Zbog la ilaha illallah, ljudi su podijeljeni na srećne i nesrećne, zbog la ilaha illallah bit će postavljen mizan na sudnjem danu i sirat preko džahennema do dženneta i zbog la ilaha illallah stvoren je džennet i i zbog la ilaha illallah ljudi će ući vječno dali u džennet ili u džahennem. Oh, Novo u programskoj šemi Radija Naba, ciklus emisija El Iman, četvrtkom u terminu od 20 sati i 30 minuta. Upoznajmo svoje vjerovanje kroz prizmu Kur'ana časnog i sunneta. Ciklus emisija El Iman. فنحورنا بدمائنا تتخضب متفائل واليأس بالمرصاد متفائل بالسبق دون جياد متفائل رغم القنوط يذيقنا جمر السياط وزجرة الجد Hoće uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala da se on samo veliča i uzvišava i samo njemu pokorava na ovom dunjaluku. Zbog toga je sunnet da dijete se dočeka ovdje na dunjaluku sa riječima tevhida, sa riječima koji ispoljavaju jednoću uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala, sa riječima Allahu akbar, Allahu akbar u desnu uho učeći mu ezan. Zbog toga hoće uzvišeni Allah da se njemu namaz čini i da se on veliča prilikom obavljanja namaza do te mjere da je uslov ispravnosti, odnosno sastavni dio samog namaza, bez koga namaz nije ispravan, jeste početni tekbir Allahu Akbar. Sa riječima Allahu Akbar, Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam je osvajao, odnosno oslobađao zemlju od nepravednih vladara i nevjernika. Zbog takođe Allahu Akbar učio je kada bi bio na putovanju, kada bi uz, išao uz brdo. Takođe propisan je tekbir u mnogim drugim prilikama. što jasno upućuje, draga braćo i sestre, da hoće uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala da se on samo obožava. I na taj način hoće da ljudi znaju šta je cilj njihovog dolaska ovdje na zemlju. I zato im je objasnio uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala kada je rekao وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ I nisam stvorio niti džinne, niti ljude, ni za što drugo, osim da me obožavaju, kako kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala. Što se tiče značenja riječi džin, kažu islamski učenjaci da riječ džin je došlo od značenja nešto što je skriveno. Zbog toga se zove džennet, džennetom, zbog toga što je skriveno od očiju ljudi, isto kao i džinni. Dok drugi kažu, zbog toga što je obrastao velikim drvećem pa se ne vidi ono što je u njemu, Od ove riječi zove se i riječ dženin, što znači plod utrobe majke zato što se ne vidi. Što se tiče riječ ins ovdje koja je došla u kuranskom ajetu, misli se na ljude. Tako je uzvišeni Allah subhanu wa ta'ala u ovom kuranskom ajetu objasnio ljudima cilj njihovog dolaska ovdje na zemlju. Šta im je raditi? I kako kaže uzvišeni Allah subhanu wa ta'ala hasiban nasu an yutraku suda misle li ljudi da će biti ostavljeni onako kaže imam i šafija u ovom kuranskom ajetu u tefsiru ovog kuranskog ajeta misle li ljudi da će biti ostavljeni a da im neće doći naredba od uzvišenog Allaha subhanu wa ta'ala preko poslanika ili da im neće doći zabrana i kako kaže uzvišeni Allah أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون Mislite li vi da smo mi vas stvorili onako bez veze, bez ikakvog cilja i da vi se nama nećete vratiti, mislili ljudi da će ubijati i prolijevati krv bespravno ovdje po Dunjaluku, a da neće biti odgovorni i proživljeni na sudnjem danu, mislili ljudi da mogu krasti i da mogu vrijeđati i napadati i ugrožavati Allahove robove, a da neće odgovarati na sudnjem danu pred Allahom gospodaru nebesa i zemlji, jevma jakumun nasuli rabbi la alamin onoga dana kada ljudi budu ustali pred Allaha, gospodara svih svjetova. Zato, ako čovjek zna svoj smisao dolaska ovdje na zemlju, nema sumnje da će prihvatiti upustva uzvišenog Allaha koje je poslao preko svojih poslanika. programskoj šemi Radija Naba. Ciklus emisija El Iman. Četvrtkom u terminu od 20 sati i 30 minuta. Upoznajmo svoje vjerovanje kroz prizmu Kur'ana časnog i sunneta. Ciklus emisija El Iman. فنحورنا بدمائنا تتخضب I da spomenemo još jednom za one naše slušalce koje su se e, kasnije uključili da je naš večeras gost u studiju profesor Samir Avdić, a da u okviru spomenutog ciklusa El Iman govorimo na temu i badet. E, obzirom da se približilo i samo vrijeme e, jacijskog ezana, uskoro će se iz studija oglasiti jacijski ezan, a nakon jacije namaza ponovo se vraćamo u studio i nastavljamo sa našom večerašnjom emisijom. Do tada, assalamu alaikum, rahmatullahi wabarakatuh. Novo u programskoj šemi Radija Naba. Ciklus emisija El Iman. Četvrtkom u terminu od 20 sati i 30 minuta. Upoznajmo svoje vjerovanje kroz prizmu Kur'ana časnog i sunneta. Ciklus emisija El Iman. فنحورنا بدمائنا تتخضب I još jedan put, assalamu alaikum, rahmetullahi wabarakatuh, dragi poštovani slušalci iz studija Radija Naba, vi ste i dalje na frekvenciji 103.2 FM stereo, kako ste već čuli u ciklusu emisija El Iman, večerašnja prva emisija i tema ibadet, već prvi dio smo završili prije jacije namaza, sada ćemo inšallah i teala nastaviti uz napomenu da je naš večerašnji gost u studiju profesor Samir Avdić. Telefoni putem kojih nas možete kontaktirati su 736-630 i 736-631. Svakako, eh, nakon izlaganja imat ćete priliku i da postavite eventualna pitanja vezana za večerašnju temu ili nešto što je u uskoj vezi o o ovome o čemu večeras govorimo. A nakon toga i mi ćemo imati pitanja za vas i obezbijedili smo i prigodne nagrade za one koji budu znali odgovore na postavljena pitanja. Spomenuli smo da je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala rekao وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ I nisam stvorio ni džinne ni ljude, ni zašto drugo, nego da me obožavaju, kako kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala. Zato je Allah stvorio ljude u prirodi sklone da samo obožavaju njega, gospodara nebesa i zemlje. Neko će upitati, pa i kršćane, pa i kršćane. I židove, i židove je stvorio uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala u islamu, u prirodi koja prihvata samo jednoću Allaha jalla še'nu. O tome govori nedvosmisleno hadith Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, koga bilježi imami Bukharija i muslim od Ebu Hureyri radijallahu ta'ala anhu, da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao Kullu mevludi ala al fitra, فأبواه يهودانه أو يونس إيرانه أو يمجسانه kako kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam svako dijete se rađa u islamu u prirodnoj vjeri u tevhidu sklona duša da bude samo muslimanska duša međutim šta se desilo sa njihovim dušama koji su odlutale od svoga cilja od obožavanja samo Allaha gospodara nebesa i zemlje febevahu juhavidani, ev junasirani, ev jumeđisani. Ali ga njegovi roditelji učine židovom ili kršćaninom ili međusijom, vatropoklonikom. Međutim, ova zaprljana priroda kod određenih ljudi koji su se odaljili od cilja zbog kojeg je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio ovdje na zemlji, u određenim momente, momentima se pročisti i probudi bilo zbog određenih straha ili strahova koji se desi kod čovjeka, pa se pobudi i povrati kod njega ta priroda, ili zbog znanja koji dopre do njega i ponovo se vrati u svoju prirodu, u fitru koja znači islam. Ispričat ću vam događaj jednog mladog bosansko-hercegovačkog pilota. Mnogi ne znaju da ova zemlja ima svoje pilote. Susreo sam ga 1997. godine na hađu. Momak, 30 i nešto godina, je tada imao iz Kalesije, iz okoline Tuzli. Jednom prilikom mu se desio slučaj koji je kod njega probudio ovu fitru, ovu prirodu, gdje se povratio vjeri islamu. O čemu se zapravo radi? ovaj mladi bosansko-hercegovački pilot vozio je za njemačku Lufthansa međugradskim zonama i u rani saba kada je nadletio nad pistu da spusti avion nakon što je izdao komande za sliječanje vidio je na instrumentalnoj tabli da mu se točkovi nisu otvorili. Javio je to komandnom tornju koji mu je naredio da urad učini još jedan krug nad aerodromom i da pokuša ponovo da sleti. Uradio je to i drugi put, međutim, ponovo se ponovilo isto. Točkovi se nisu otvorili. I kaže nam tada, sjetio sam se čitavog svoga života u jednoj sekundi ili u par sekundi. I sjetio sam se samo jedne jedine stvari koju sam naučio kada sam bio mali od svoje nane dok sam još bio u Bosni. Sjetio sam se dove Rabbi Jesir. Zamolio sam Allaha Đalešenu da me izbavi iz ove situacije i obećao mu ako me spasi iz ovo, ovakve situacije da ću se vratiti Allahu i biti musliman. Naučit ću kako se klanja i obaviti hađ. I uradio je to i treći put Nakon što mu je komandni Toran rekao ako ni treći put ne uspije da će mu morati pripremiti pomoćnu pistu i onda tu idu strujnjače, vatrogasna kola i prva pomoć. Pa šta Allah Žešanu odredi? Kada je to uradio treći put, zamolio Allah Žešanu, zaplakao, a već je zora bila, točkovi su se otvorili i sletio je uspješno. Kada je sletio na zemlju, kaže jedina moja stvar koja je bila jeste da dođem kući da nađem Ilmihal, i da naučim kako se obožava Allah, gospodar nebesa i zemlje, koji me je u tom momentu spasio. ovako uzvišeni Allah subhanu wa ta'ala upućuje koga on hoće, a odvodi u zabludu koga on hoće. Ovako u određenim momentima probudi se ova priroda kod ljudi i vrati se obožavanju Allaha samo jednoga jedinoga i ostavi sve ono što su obožavali mimo njega. Ispričat ću vam drugi slučaj. Momak koji je živio na univerzitetu zajedno sa mnom osam mjeseci, osam mjeseci cimer. Bio je iz Gabona, zvao se Sumo. Do 22. godine, tako mi priča, nikada nije čuo za islam, niti je čuo za Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, a bio je ortodoksni kršćanin. Međutim, Allah je htio sa njime nešto. Probudila se ova priroda kod njega, ali putem znanja. Ne iz straha. A ne kod nekog to biva iz straha. Kod njega je to bilo putem znanja. Ušao je jedan, jednoga dana u biblioteku gdje je tražio neke tekstove vezano za seminarski rad koji je dobio na fakultetu. I slučajno negdje u Čošku tamo, kako to obično biva danas, velike stvari uvijek su ma male, odnosno neznatne i danas gurane u čoškove, ugledao je savu prašini Kur'an, koji je bio na francuskom jeziku. A pošto je Gabon, jedna afrička država, bila koloniza, kolonizirana od strane Francuske, poznavao je francuski jezik i tada prvi put ugledao je Kur'an. Kada je vidio tu knjigu, kaže kako je moguće da ja ovo nikad nisam prije vidio. A izuzetno dobro poznavao je Bibliju, i bio izuzetno privržen kršćanin. Međutim, njegovi roditelji su htjeli jedno sa njim, učinili su ga kršćaninom, ali uzvišen je Allah je htio nešto drugo. Mjesec dana kaže, čitao sam dan noć, skoro da nisam spavao. Samo sam čitao Bibliju na jednoj strani, a na drugoj strani Kur'an. I vidio sam da je istina ono što je u Kur'anu. I nakon mjesec dana odlučio sam i rekao moram primiti islam. I ovako, kada je primio islam, protirali su ga njegovi iz kuće, spasio je goli život i učinio je hijđu iz svoje države, da bi nakon toga određenog vremena vratio se tamo, radio na polju islama, budio prirodu kod ljudi, da bi njegovi roditelji kasnije primili islam. Ovako uzvišeni Allah u određenom momentu probudi kod ljudi njihovu prirodu i vrati ih u obožavanje samo njega jednog jedinoga, jer je to stvar, na toj stvari uzvišeni Allah subhanu wa ta'ala stvorio čovjeka. To se desilo i sa jednim poznatim kršćanskim misionarom u Africi, koji je bio inače poznati pjesnik, koji je 60 godina pozivao kršćanstvo, preko 50 crkava je napravio u samoj Africi, Međutim, na putovanju za Rim, gdje je trebao da se susretne prvi put sa papom, na polasku iz svoje države iz Afrike, na aerodromu, jedna grupa muslimana mu je dala knjigu koja je promijenila čitav njegov život na putu do pape. U avionu slučajno uzeo je tu knjigu da čita i kada je sletio u Rim, uzeo je povratnu kartu za svoju državu i nakon 13 godina kada su ga upitali koliko imaš godina, rekao je imam samo 13 godina. Jer ono što je bilo u kršćanstvu, ja i ne smatram svojim životom. Nije spavao, radio je samo za islam, jer kaže, valja napraviti još više džamija od onoliko koliko je napravio crkvi. رفيقا كن عظيما كن كما تلك صقور راقيا بالعلم نحو النجم مستان شكور رافضا كل التدني رافضا نفسه اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور ان سالت عن امام او فقيه بالامور ابن عباس ترنم وسيبقى بالسجود I ovako, draga braćo i sestro, Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala upućuje u svoju vjeru koga hoće, a odvodi iz nje koga hoće. Zato obavezno je na vjernicima i na vjernicama da se vrate obožavanju Allaha gospodara nebesa i zemlje. A to će biti na takav način što je ibadet obožavanje Allaha u našim dijelima, u našim riječima, sa našim srcima. Kako kaže šejh, šejhul Islam ibn Taymiye u definiciji ibadeta. Zato kažem, neophodno je da vjernici i vjernice spoznaju svoj cilj bivanja i boravka ovdje na zemlji i da ga ispoštuju i da ispoštuju misiju za koju je Allah subhanahu wa ta'ala njih stvorio ovdje. به ترقى به تحيا عالما حرا فخور إذ بكى النبي يوما سمعا صوت الجهور يا أبي كم روت عنك الليالي والعصور إذ بكى النبي يوما سمعا صوت الجهور يا أبي كم روت عنك الليالي والعصور أنتم اليوم كنبت ثبتها طول الجذور يا ساستي I naša posljednja dova jeste zahvala pripada Allahu, gospodaru nebesa i zemlje. Bilo je tu e, večerašnje izlaganje našeg uvaženog profesora Samira Avdića na temu i badet u okviru ciklusa El Iman. Dragi poštovani slušalci, ostaje nam prostora da i vi putem telefona 736-630 i 736-631 e, postavite eventualna pitanja. Naravno, pozivni broj je za one koji zvo, zovu izvan Zadničkog dobojskog kantona 032. Očekujemo vaše pozive, a nakon toga uslijedeći pitanja sa naše strane za nagrad. بيداه alaikum. Wa alaikum assalam, rahmatullahi wa barakatuh. jedno, jedno pitanje za vas. Bujno, sestra. Da li se more ujutru kad je zora da se klanja rani sabah, da se ne čeka kad je, dok je zvan prouči se? Hoćete reći kad nastupi prvo sabahsko? Jest, jest. Da li se može klanjati? Da li se može klanjati, je to ispravno? Prije, prije zana, obzirom da se zan uči pola sata prije izlaska sunca. Jest, jest. Profesor je na putu. Što se tiče odgovora na ovo pitanje. Uzvišen je Allah subhanahu wa ta'ala sve svezao obavljanje namaza za namazka vremena. Što znači da kada nastupi prava zora, shodno takvimu, dozvoljeno je klanjati saba ili bilo koji drugi namaz, bez obzira da li bio proučen ezan ili ne bio proučen. Jer stvar namaza nije vezana za ezan, nego je vezana za ulazak vremena s obzirom da u nas je u većini džamija običaj da se uči ezan prije na pola sata ili 45 minuta izlaska sunca, što znači ako bi čovjek klanjao prije ezana, ali u vremenu, ako već se pojavi prava zora, njegov namaz ispravan i to je dozvoljeno i nema nikakvih problema. Yeah. napomenut ćemo i to da nam je ostalo do kraja emisije još nekih 20 minuta, pa vas pozivamo i oni koji želi da odgovaraju na pitanja, da već mogu da zovu od ovog trenutka, pitanja su spremna, a i nagrade Svakako. Imamo tri vrijedne nagrade, tri interesantne knjige, Kitabu Tauhid, Al-Vala, Al-Bara, Ljubav prema dobru, mržnja prema zlu u islamu i knjiga Bistro more, pobožnosti i supli, subtilnost. دعائي ومنجي السفين Iz režije javljaju da imamo nekog na liniji. Neuspješan povod. Neko je pon ponovo na liniji. Halo? Da. Salam alaikum. Alaikum salam, zovete iz? Iz Jastrice kod Zenci. Mašala. Bujro, prvo, drugo, treće, četvrto, peto, šesto pitanje. Ili ćemo šitati redom? Hoćemo, za neko od nagrada ili... Ili imate vi pitanje? alo čujemo li se? Halo, salam alaikum. Alaikum, salam. neko od nagrada pitanje. Aha, hoćete li vi bilo koju nagradu ili neku određenu nagradu? U bilo koju. Evo, ćemo prvo pitanje pročitati, najtežije. Ili ćemo lakše neko? Lakše. Dobro. E, šta je dokaz, evo drugo pitanje, šta je dokaz da je sunnet dobro dijelo od početi bismilom? Evidentno je to kad dobro dijelo počinjemo da trebamo reći bismillah, je li tako? Yes. E šta je dokaz da to treba reći? Odnosno, šta je, šta je dokaz da je to sunnet učiniti? Ima li neki dokaz? Zato što je to poslanik preporučio profesore? Pa jeste sigurno. Između ostalo? Pa je. Dobro, znači možemo uvažiti odgovor. Kako se vi zovete? Muharamović Edin. Muharamović Edin, knjiga Alola Valbara. Knjigu možete podići u prostorijama Radio Naba sutra već od 12 sati. Muharamović Edin. Allah, manite. Imamo novi poziv. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Ja sam već dobila ono kitabu ste vidio, ali može drugo neko pitanje. Mm, zovete iz? Zemce Aha. Evo, šta je cilj čovjekovog života na zemlji? Dokaz. Pa, da jedino obožava Laha Đelešanu i nikoga više. A dokaz, to ima ajet, kaže, gdje Allah Đelešanu kaže da je ljude i džine stvorio samo da ga obožavaju. Upravo je to traženi odgovor. Vi se zovete? Mensura Sarajlić. Mensura Sarajlić i, i, i knjiga Bistro more pobožnosti i subtilnosti. Assalamu alaikum. Alaikum salam. novi poziv. Salam alaikum. Alaikum salam. Šta ima, brate? Alhamdulillah. Eto, jedno od pitanja, ako može. Evo, šta je to teuhidul uluhije i navedi dokaz iz Kur'ana i Sunneta? E, to je vjerovanje da je samo Allah gospodar. E, da jedino Allah subhanahu wa ta'ala zaslužio obožavanje od ljudi i, i džina dokaz iz Kur'ana dokaz iz sunneta može ne znam dokaz pola knjige onda <laughs> pola knjige je profesor. Da Dobro, ali vi ste možda već dokaz u kontekstu spomenuli. Ima li neki ajet koji govori o, džinima? Pa ima ono, vema halekte džine, valin se ila li jah budu. Dobro, dobro. Jel može to biti dokaz? ili nešto drugo? Ne znam šta drugo. Ne možemo prihvatiti. Dobro, evo, salam. Dobro, Allah vas nagrađa. Salam alaikum. Alaikum salam. Salam alaikum. Alaikum salam. Uh, e, od jedine pitanje broj dva. Pitanje broj dva već je odgovoreno. Muharemović Edin je dobio nagradu. Imao pitanje broj jedan. Imao pitanje broj četiri, broj pet. Pa ovo sad što je bilo. Ovo što je bilo? Ja. Pa može. Šta je to tevhidul uluhije i navedi dokaz iz Kur'ana i Sunneta? E, to je čvrsto objeđenje da je samo Allah Đelešanu istinski Bog i da drugog Boga nema i upućivanje svih vrsta i baneta sa njom. A šta je dokaz? E... Ima li kur'anski ajet koji, koji nam govori o tome? E, džine i ljude sam stvorio samo da me obožavaju. Zarijat e, 56. Ajde. Nema sumnje, nema sumnje da je to od Kur'ana i da Allah Želešanu rekao ma halek tu džinne val inse lal jabudun. Ali dokaz direktan za tevhidul uluhije. Ja. Rekli ste da obožavanje, obožavanje pripada Allah Allahu je ili tako? Jes. I nikom mimo Allah Želešanu. Ima li kur'anski ajed koji govori na tu temu? Pa nije e, o narode moje samo Allah obožavate vi drugog Boga osim njega nijate jeste, jeste, taj odgovor tačan može se uzeti uzeti pa jeste, to je mada i ovo indirektno upućuje ko što ste spomenuli ali ovo je direktni to smo na neki način tražili uh mhm. -huh. ja budu ma lekum min ilahin gajr obožavajte Allaha, nemate vi nikakva Boga mimo njega. Kako se vi zovete? Saračević Edin. Saračević? Jest. Iz? Saračević Edin je dobitnik knjige Kitabu Tauhid. Budite sa nama. Imamo novi poziv. Neko je sa nama? Salam alaikum. Alaikum salam. Ja li mogu odgovor na prvo pitanje? Mi smo dobili odgovor na prvo, drugo, treće pitanje. Hoćete na četvrto? Da pokušam. Može. Evo, četvrto pitanje glasi u šta su pozivali svi poslanici? Šta je tu zajedničko u šta su pozivali svi poslanici? Vjerovanje jednog Boga, Tevhid. Odgovor je tačan. Vi se zovete? Medina iz Nemovi. Medina. Medina. Medina prezme? Čehić. Medina, Čehić, dobitnica Čehić. jednog primjerka časopisa Saf. Dobro, dragi Allah, nagradi ja. Amin i vas. Salam alaikum. Alaikum salam. Bujrum, peto pitanje. Može. Kako se zove knjiga iz domena islamskog vjerovanja prevedena na naš jezik koja nam je poslužila kao inspiracija za ciklus emisija? Kur'an. Jeste u svakom slučaju, ali jedna knjiga na koju smo se osvrnuli posebno u domenu islamskog vjerovanja. zahvalno. Spomenuli smo u, samu, u samom uvodnom dijelu emisije. Može li? Da nije Biblija? Nije. Imamo novi poziv. Možete malo svanjiti vaš radioprijemnik zbog mikrofonije samo. Assalamu alaikum. Alaikum salam odgovor knjiga pravovjernih. Nije, već smo tu knjigu spomenuli. Esalamu alaikum. Alaikum salam. Alo? Alo? Salam alaikum. Ve alaikum salam. Bujrom. Mogu li odgovoriti? Knjiga se zove Kitabul Teuhid. Odgovor je tačan, vi se zovete? Kimeta Raštović. Kimeta Raštović. Allah vas nagradio. Kimet Rašidović, dobitnica također jednog primjerka časopisa SAF. Imamo novi poziv. Velikom u selam. Molim? Ima, ima. Hoćete li? Pa eto da provam. Naziv večerašnje teme. Večerašnja tema bilo je iman. Dobro, vi se zovete? Amira Osmanović. Amira Osmanović, ponovo primjerak časopisa SAF. Selam. Velikom selam. Mm. يا خالق الأكوان يا منزل القرآن زدني من الإيمان يا خالق الأكوان Nagrada je otišla, ali, ali pitanje i dalje ostalo. Uh, ipak naša večerašnja emisija, odnosno tema se ne zove Iman. Naša večerašnja tema se drugčije zove, ali sestri smo obećali Saf i ona je dobila Saf. Ciklus se zove El Iman. Naša večerašnja tema, hoće li nam neko odgovoriti? alaikum. Velikum salam. Ibadet. Ibadet. Vi se zovete? Amra Jamaković. Amra Jamaković, također časopis SAF. Esalamu alaikum. Velikum salam. قصة تتلوها أخرى قصة تتلوها imale poziva, neko zove, niko ne zove, imamo pitanja, idemo dalje. Imamo poziv? Salam alaikum. Alaikum salam. Opet ja, brate. Hoćete pitanje? Ma neću pitanje da se popravim za ono malo prije. Da vidimo. Peti ajet sure Bejne. Šta kaže Allah subhanahu wa ta'ala u petom ajetu sure Bejne? I naređeno im je da se samo Allahu, samo malo da nađem prijevod, ne znam tačno da ne pogriješio. Evo sekunda jedna. تتلوها من عصور لعصور من عصور لعصور كم لنا أعلام عز كم لنا أعلام عز طاموا للحق جسور طاموا للحق جسور وهلال ظل للأكوان في وقت السحور Imamo novi poziv. Alikum salam, vi ste? Mubina. Mubina Muharimović, pitanje, šta znači to da se svako dijete rađa u islamu? Teško pitanje. Pa to znači da se svako rodi u islamu bez obzira bili muslim, bili roditelji muslimani ili kršćani. Aha, aha. Allah Allah Đelešanu šta nas stvara i mi dolazimo na ovaj svijet? Kao muslimani. Kao muslimani. Da. Dobro, prihvatam. E, Mubina Muharimović, časopis SAF, primjerak posljednjeg broja. Salam alaikum. Alaikum salam. وقتيل رمحي أنوار كفاقت i za zadnju nagradu je potrebno samo da nas pozovete i kažete vaše ime. Neko je sa nama? Salamu alaikum. Alaikum Vi se zovete? Kenan Hasandić. Kenan Hasandić. Yes. Kenan Hasandić, također dobitnik jednog primjerka časopis SAF. Yes. Allah vas nagradi. Allah vas nagradi. ملني الإطراق nagrađenima, čestitam onima koji nisu imali večera sreće, pozivamo ih na novo druženje u idući četvrtak u istom terminu u okviru ciklusa El Iman i tada ćemo imati temu. Ponovo sa nama u studiju bit će profesor Samir Avdić. Bila je ovo prva emisija u nizu u ciklusu El Iman. E, naša večerašnja tema je bila Ibadet. Gost u studiju još jednom napominjemo profesor Samir Avdić, tonsko-tehnički realizator Jasmin Limo, a urednik i voditelj Adnan Muslija. Budite ponovo sa nama za sedam dana u ovom istom terminu. Do tada, veselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. الظلام وتنجلي